Suratul Jumua imeteremka Madina. Imefunguka sura hii kwa kutoa habari yake mtukufu kwamba viliomo katika mbingu na ardhi vyote vinamsabihia yeye. Na Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake amesema kwamba ameineemesha kaumu isiyojua kuandika wala kusoma kwa kuwaletea mtume miongoni mwao ambaye anawafundisha kitabu na hikma na anawatakasa. Na hakika hii ni fadhila Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Na Mwenyezi Mungu mtukufu amewakemea Mayahudi kwa kuwacha kwao kutenda yaliyoamrishwa katika Taurati na hali wao wanajua yaliyomo humo. Na amepinga madai yao kwamba wao peke yao ndiyo vipenzi vya Mwenyezi Mungu si watu wenginewe. Na amebariziana nao kwa kuwataka watamani kufa ikiwa wao wanasema kweli. Na sura imehitimisha kwa kuwaamrisha waumini wakimbilie kwenda swali sala ya Ijumaa pindi wakisikia adhana na waache biashara. Na sala ikishamalizika watawanyike katika nchi wende kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na kuwakataza wasiache biashara au jambo la pumbao lolote kuwashughulisha wasisikilize hotuba ya Ijumaa na Mwenyezi Mungu amewadhamini kuwaruzuku na yeye ndiye mbora wa kuruzuku. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al malik al quddus al-azizil hakim viliomo mbinguni na viliomo katika ardhi vinamtakasa Mwenyezi Mungu mfalme mtakatifu mwenye nguvu mwenye hikma huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين Yeye ndiye aliyempeleka mtume kwenye watu wasiojua kusoma. Awasomee aya zake na awatakase na awafunze kitabu na hikma. ijapokuwa kabla ya haya walikuwa katika upotofu ulio dhahir wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa alaziz alhakim, na kwa wengine ambao bado hawajaungana nao na yeye ndiye mwenye nguvu mwenye hikma dhalika fadlullahi yu'tihi man yashaa يشاء والله ذو الفضل العظيم Hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu anayompa amtakaye na Mwenyezi Mungu ni mwenye fadhila kubwa. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله wallahu la yahdi alqauma adh-dhalimin, mfano wa waliobebeshwa Taurati kisha wasiibebe ni mfano wa punda anayebeba vitabu vikubwa vikubwa. Mfano muovu mno wa watu waliokadhibisha ishara za Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hawaongoi watu madhalim. Qul ya ayyuhalladhina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Sema enyi mlio Mayahudi ikiwa nyinyi mnadai kuwa ni vipenzi vya Mwenyezi Mungu pasipokuwa watu wengine basi yatamanini mauti ikiwa mnasema kweli wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bidhalimin wala hawatayatamani kabisa kwa sababu ya iliyokwisha yatanguliza mikono yao na Mwenyezi Mungu anawajua waliodhulumu. Qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wash-shahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sema hayo mauti mnayoyakimbia bila shaka yatakukuteni kisha mtarudishwa kwa mwenye kuyajua yaliyofichikana na yanayoonekana hapo atakwambieni mliokuwa mkiyatenda ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Enyi mlioamini, ikiadhiniwa sala siku ya Ijumaa, nendeni upesi kwenye dhikri ya Mwenyezi Mungu na wacheni biashara. Ayo ni bora kwenu lau kama mnajua. Fa idha qudiyat as salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun, na itakapokwisha sala tawanyikeni katika nchi mtafute fadhila za Mwenyezi Mungu na mkumbukeni Mwenyezi Mungu kwa wingi ili mpate kufanikiwa. Wa itha raau tijaratan au lahwan faddu ilaiha wa tarakuka Kul ma inda Allahi khairun mina lahwi wa mina tijara. Wallahu khairun razikin. na wanapoiona biashara au pumbao wanayakimbilia hayo na wakakuacha umesimama sema yaliyoko kwa Mwenyezi Mungu ni bora kuliko pumbao na biashara na Mwenyezi Mungu ni mbora wa watoa wa riziki